Exercise B. Give orders appropriate to the picture. Model. You hear the verb. Prends. You would then say. Renkaye yo. Let's continue. 1. Prends. Pran règ la. Tou. Manyen. Manyen pòt yo. Thri. Ouvri. Ouvri liv la. Four. Fèmen. Fèmen kaye yo. Five. Depoze. Depoze plim yo. Six. Manyen. Manyen tablo a.